I ovog puta naš gost predavač je Hafiz Adnan Mrkonić. Hafiz, assalamu alaikum i dobro nam došlo. Alaikum, assalamu alaikum. Večeras je naše deseto druženje u ciklusu predavanja o poslaniku Muhammedu alaihi selam, a tema je izolacija poslanika alaihi selam u Mekki. Slijedi i prvi dio emisije. Hafize Bujru. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min šururi anfusina, wa min sejiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي wa واشهد an la ilaha illa الله وحده la شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه، وبعد Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve vjernike koji budu poslijedili poslanika sallallahu alaihi wa sallame na ispravnom putu do sudnjeg e, dana. Govorili smo o situaciji u Meki u kojoj je poslanik sallallahu alaihi wa sallame bio izložen e, E, raznim načinima e, napa, napada u Mekim. I poslanik Ali Selam da bi spriječio te svakodnevne napade na svoje sljedbenike, naredio je sljedbenicima da učine hijđu i da se presele iz Mekke u Abesiniju. To smo se malo radili dva puta kao što, smo, kao što smo to naveli u našem prijedhodnom predavanju. Da bi otežali situaciju poslaniku Ali Selam u Mekke, i njegovim sljedbenicima, Kurejšije su se dogovorile da izoluju poslanika sallallahu alaihi sallam. I da ne samo izoluju njega, nego da izoluju čitavo njegovo pleme Benu Hašim. I dogovorili su se na izolaciju koja u sebi sadrži četiri tačke. Prva tačka je da se ne žene i ne udaju e, sa Benu Hašimom. Znači da ne žene njihove kćerke, niti da svoje kćerke udaju za pleme Benu Hašim iz kojeg je poslanik sallallahu alaihi vosallame. Druga tačka izolacije je bila da ne kupuju i da ne prodaju robu Benu Hašimu. Treća tačka je bila da ne sjede sa njima, da sa njima ne druže. I četvrta tačka je bila da sa njima ne razgovaraju. Znači četiri čet, tačke dogovorili su se stanovnici Mekke da bi otežali stanje poslaniku ali i sadam njegovim sedbenicima da na ovaj način izolacije otežaju stanje e, Muhammeda sallallahu alaihi vseleme i njegovim sedbenicima ne bili oni napustili islam i odustali od vjere kada im se otežaju ustovi života. Ovaj dogovor je zapisan na jednu sahifu, na jedan list, i na nju su se popisali sedmnici ostalih plemena koja su bila u Mekke. Da neće nikada se pomiriti sa Benu Hašimom, plemenom poslanika, ali selam, i da ih neće sažaliti. Sve dok oni njima ne predaju Muhammeda sallallahu alihi vseleme da ga ubiju. Ono što je zanimljivo je da plemen poslanika, ali selam, Benu Hašim, među njima je bilo vjernika i nevjernika. Bilo je ljudi koji su slijedili Muhammed a.s. bilo je ljudi koji nisu slijedili Muhammed a.s. Svi oni zajedno su podupirali poslanika a.s. Ebu Talib, kao što smo govorili, je čovjek koji je najviše štitio Muhammed a.s. a nije vjerovao u njega. Zbog rodbinskih veza među njega i Muhammed a.s. Ebu Talib je bio amidžar poslanika a.s. Ebu Talib nije htio da ostavi svog bratića, i pomagao mu je na svaki mogući način zbog tih robinskih veza. I ono što je specifično za arapski svijet u doba Muhammeda ali i danas je da posebnu pažnju pridodaju familiji i robinskim vezama, održavanju robinskih veza i posebno znači obraćaju pažnju na bližnju familiju. I pomaganje međusobno među njima je normalna stvar. Posjećivanje je obavezna stvar. Tako da su oni nevjernici koji su bili u doba Muhammeda a.s. iz njegovog plemena, nisu izdali Muhammeda a.s. Nisu stali sa njegovim neprijateljima, nego su zbog tih rodbinskih veza pomagali poslanika a.s. Zato su Mekeli odlučile da čitavo pleme Benu Hašim da izoluju. Ne samo vjernike, nego čitavo pleme Benu Hašim, Muhammeda a.s. i vjernike koji su ga slijedili. Napisali su tu sahifu i tražili su da Benu Hašim, plemen poslanika A.S. koji ga je štitilo, izruče Muhammed A.S. da ga oni e, ubiju. Tu sahifu su objesili unutar Kabe. Svi pripadnici plemena Benu Hašim su bili uz poslanika A.S. Sve jedno bili oni vjernici ili nevjernici sem pojedinaca, kao što su njegova Amidža Ebu Leheb i pojedini ostali pojedinci iz, iz, iz plemena. Većina, ogromna većina plemena je stala uz poslanika, alejhi selam. Takođe, iz rodinskih veza sa Benu Hašimom, drugo pleme, Benu Mutalib, je stalo uz poslanika, alejhi selam, i uz pleme Benu Hašim, ne želeći da ih izoluju, oni su otišli u izolaciju sa poslanikom, ali i sa nam i sa plemenom Benu Hašim. Ovo je vrlo čudna situacija da ljudi koji nemaju iste, iste, iste ideološke tačke, razlikuju se. Jedni vjeruju, jedni ne vjeruju da zajedno odu u izolaciju samo zato što su familija, što su rodbina. Muhammed A.S. je sa muslimanima, sa svojim sredbenicima i sa svojom familijom, rodbinom, otišao van Mekke na posjed svog amidže Ebu Taliba. I taj posjed je bio poznat pod imenom posjed Ebu Taliba. Otišao je na, na to mjesto i, kao što sam rekao, bili su tu svi pripadnici njegovog plemena i njegovi sljedbenici, sem njegovog amidže Ebu Leheba i drugih pojedinaca. Ova izolacija je trajala tri godine. Toliko je bila teška da je Muhammed a.s. i njegovi sljedbenici su bili prinuđeni da jedu lišće sa drveća i da jedu kože od životinja da bi preživjeli. Jer u toj pustinji u kojoj su oni bili, u tom mjestu u kojoj su bili nastanjeni, stanovnici Mekke su im uskratili sve moguće načine ishane, obskrbe hranom, pićem i ostalim stvarima, koji su bile potrebne za život, nije bilo moguće nabaviti te stvari na drugi način. Ja znamo šta znači kada čovjek živi u pustinji, da samo sam život u pustinji težak, a kamoli život e, sa izolacijom u toj istoj pustinji koja je sama po sebi, da možemo reći, jedna vrsta izolacije. I kao što smo rekli, u ovoj izolaciji koja je trajala tri godine, ustrajali su i muslimani, i sljedbenih sposlenika, znači Ali Selam i njegova familija koja ni, vijednici i nevijednici iz njegove familije Benu Hašim i plemena Benu e, e, Muttalib. Tokom ove tri godine Amidža poslanika Ali Selam Ebu Talib je štitio Muhammeda sallallahu alihi vseleme od ubijstva, od atentata. Poslanika Ali Selam kada bi htio da spava, njegov Ebu, Amidža Ebu Talib bi mu, bi mu naredio da spava određen period na jednom mjestu, a da poslije prijeđe na drugom mjestu da neko drugi spava u toj postelji. Jer se bojao da neko ne dojavi nekome da je Mohamed Salam u toj postelji pa da ga, da ga dođe i da ubije. Znači Ebu Talib je i na taj način, tokom te tri godine boravka u izolaciji, na, na tom svom posjedu, štitio Mohameda sallallahu alaihi uh, wa, wa <clears throat> Poslije tri godine doš, dogodio se jedan događaj koji je krenuo od čovjeka koji se zvao Hišam. Hišam, jedan od ljudi koji je bio od skrivenih pomagača muslimana od to doba. Znači, uzeo bi hranu i određene potrebe od, e, iz Mekke i odneo ih na posjed Abu Taliba, ostavio i vratio se nazad a da ga niko ne vidi. Jer da ga neko vidi od Mekelija, možda bi on izgubio glavu. Pomagao je poslaniku, ali salam, i tako jedne prilike otišao onaj, do jednog čovjeka koji se zvao Zuhair. A Zuhair, njegova majka, je bila tetka poslanika, ali salam. I kaže Hišam Zuhairu, o Zuhair, kako možeš jesti i piti, a tvoje dajđe se nalazi gdje se nalazi, a ti to znaš. Znači, kako možeš da ti smireno jedeš i piješ i uživaš u životu, a tvoja familija, tvoje dajđe se nalaze na posjede Abu Taliba i znaš kako je njihovo stanje. Kaže njemu Zuhir, kaže šta ću ja, ja sam samo jedan čovjek, šta ja mogu raditi? kaže da Bog ima sa mnom još jedan insan, još jedan čovjek, pa da nešto pokušam uraditi. Kaže njemu Hišam, našao sam ti jednog čovjeka koji će ti pomoći. Kaže njemu Zuhir, ko je ta čovjek? Kaže, ja. Kaže Zuhir, hajde nam nađu da i trećega. I Hišam ode do čovjeka koji se zvao Mutaim. Kada je došao do Mutaima, koji je bio iz plemena Mutalib, Benu Mutalib, ali nije otišao u izolaciju i kaže mu isto što je rekao Zuhiru za njegovu familiju, iz njegovog plemena koji se nalazi u izolaciji i ukorio ga je Hišam zbog toga što je stao uz ostale kurešije, a napustio svoje pleme, pa mu kaže ovaj Mutalib, kaže šta da ja uradim, ja sam samo jedan čovjek. Kaže njemu, Hišam, ja sam ti našao još jednog čovjeka koji će ti pomoći da riješi ovaj problem. Kaže on, kaže, koga si našao? Kaže, mene, ja ću ti pomoći. Kaže, nađi me trećega. Kaže, našao sam i trećega. Kaže, ko je kaj to je Zuhair? Kaže, gdje nam nađe onda i četvrtoga? Tako je Hišam otišao kod četvrtog čovjeka, onaj, i također ga ubijedio da onaj, mi pomogne, a taj čovjek se zvao Ebul Buhteri. I pomogao je i pristao da onaj pomogne e, Zuhejru i Hišamu i Mutaimu i da bude sa njima u ovoj akciji da se prekine ta izolacija. Kad su njih sa dvorca okupili, rekli su da nam je još jednoga, da nam bude pet. Peti insan koji je pristao da im pomogne e, u toj onaj situaciji u kojem su se e, e, e nalazili, je bio također jedan od familije e, poslanika sallallahu alaihi sallame koji je e, ostao e, u, u, u Mekke. I dogovorili su se na jedan plan, a on je da odu kod Kaabe. Da odu kod Kaabe onaj, i kaže e, e, Hišam, Hišam, da su se dogovore da odu kod Kabe gdje sjede najuglednije kurešije. Te kurešije kada donesu odluku, ostali su ih ljudi u Meki slušali. I kada su otišli, kak, kakav su plan napravili? Napravili su plan na taj način da njih petorica dođu i da jedan od njih započne da onaj e, e, se pobuni zbog te, zbog te izolacije u kojoj su se nalazili Muhammed a.s. E, eh, i njegovi ashabi i njegova, njegova e, familija. Kaže, dogovorili smo se, Zuhair kaže, da ja prvi pođem da pričam. I tako su, kaže, otišli, kaže, kod, kod Kabe i e, obavili određene ibadete oko Kjabe i kaže ustao je Zuhir i rekao ljudima o stanovnici Meke zar da jedemo i oblačimo se a naša familija Benu Hašim propadaju niko od njih ne kupuje niko im ne prodaje kaže vallahi neću sjesti dok se ne podere ona sahifa koja se nalazi unutar Kjabe ta sahifa je nepravedna sahifa. Kada je te reči čuo Ebu Džehl, koji se tu nalazio, a bio je jedan od predvodnika te izolacije, ustane kaže, slagao si, tako mi Allaha, nećeš je poderati. U tom momentu ustane onaj peti insan koji je pristao da bude sa njima, to je Zema, Zema ibn al-Eswad, ustane i kaže Ebu Džehlu, ti tako mi je Allaha onaj lažeš. Mi nismo zadovoljni sa tom sahifom bili nikada. Kada je bila napisana, nismo na nju pristali. U tom momentu ustane treći insan. Znači, prvo je Zuher počeo da priča. Podržao ga je Zema, kao drugi. Ustao je treći insan, Ebu Buhteri, i rekao, istinu govori Zema. Nismo bili zadovoljni kada je ta sahifa napisana. I nećemo onaj pristati dok se ona ne prekine. Pa je ustao Mutaim i rekao je, istinu govorite vas dvojica. I laže onaj ko govori nešto mimo toga. Kaže, mi se odrišemo Allahu od ove sahife i ono što u njoj piše. Pa je ustao Hišam, koji je počeo ovu akciju i rekao, govorite istinu. I ko kaže nešto mimo toga, on laže. Kaže Ebu Džehl, ustane kada je vidio što se dogodilo, kad su ovi petorca ovako nastupili, kaže Ebu Džehl, ovo je plan koji je skovan tokom noći. Ovo nije slučajno. Da ustane jedan, da progovori nešto, pa ga podrži drugi, pa da podrži, podrži treći, pa četvrti, pa peti, pa dadnu utisak ljudima koji se nalazu oko Kabe, kao da ih traže od njih da se pobune. Nisu došli njih petorca zajedno i nastupili i rekli Ebu Džehlu, Ebu Džehle, mi smatramo da se treba ova sahifa prekinu, podelati i da se treba prekinuti izolacija. U tom momentu bi Ebu Džehl samo rekao ne može, otiđite, vaša mišljenje nas ne zanima i tako dalje. Ali kad su oni na sav glas okupili ljude i rekli im jedan po jedan, kao da su pozvali ljude na pobunu. I Ebu Džehl kaže ovdje, uh, kaže ovo je plan koji je skovan noću. Nije se ovo slučajno dogodilo na ovom mjestu. Onaj, Ebu Talib u tom momentu bio tu prisutan. I kaže, Ebu Džehlu kaže, Allaho poslanik, njegov gospodar mu je rekao da je poslao jednog crva da pojede tu sahifu. I da je taj crv pojeo čitavu tu sahifu. Osim riječi istine koja se nalazi u toj sahifi. Kaže Ebu Talib, ako je moj bratić iskren i istinu rekao, prekinite sa tom izolacijom. Ako laže, mi ćemo dopustiti da ga, da ga ubijete. Ebu Talib ne zna Kaba je zaključana. On ne zna da li je crv pojao ili nije pojao sahif. Ali Ebu Talib i pored toga što nije vjerovao Muhammed a.s. zna da Muhammed a.s. nikada nije lagao. I da u džahilijetu bio poznat pod nadimkom iskreni ili onaj koji govori samo istinu. I nikada nisu Mekeli od poslanika a.s. čule laž. Muhammed a.s. je u izolaciji u, na posljed Ebu Taliba rekao Ebu Talibu, svom amidži, da ga je Allah obavijestio da je poslao crva da pojede tu sahifu, sem riječi istine koja se nalazi na, na, na toj sahifi. I da je ona sva pojedena. Jebu Talib pokazuje sigurnost jednu koja je, na kojoj može zaviditi jedan vjernik. Vjeruje poslaniku, ali selam, kao što treba da mu vjeruje svaki vjernik. I kaže, moj bratić mi je rekao da je Allah poslao crva i da je taj crv pojao tu sahifu. Ako nije istina, ubite ga ako je istina prekinuti izolaciju. Kada je čuo te riječi, onaj, Ebu Džehli njegovi onaj, prijatelji, oni koji su ga podupirali, kažu, to je u redu. Ako se, ako nađemo sahifu čitavu, mi odmah odjemo da ubijemo Ahmed Islam i riješili smo problem. Ako to nije istina, ako je to, ako, a, a, ako je to istina, onda ćemo mi prekinuti izolaciju. Oni su vjerovali da je nemoguće da se dogodilo to što je Butaleb rekao, da je crž pojao e, tu sahifu i taj papir koji su oni napisali za lijepljika unutar Kabega, znači objesili ili zalijepili. Mutaim, jedan od, onih petorice ljudi, je ustao i krenuo prema Kabe, vidio Kabe što se događa, da li ima sahife ili nema sahife. I našli su ka, u, u Kabi sahifu kako, je, kako je pojedena sva osim riječi bismike Allahume u ime tvoje e, Allahu. Sve mi od toga je taj crv e, pojao. Kad su to vidjeli, Muhammed a.s. je dobio dozoru da se vrati sa svojim sredbenicima iz, sa posjeda Ebu Taliba u Meku drugi puta. Dragi slušalci, sada ćemo napraviti kratku pauzu, a nakon toga nastavljamo sa drugim dijelom emisije.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 Tema je izolacija poslanika Alihiselam u Mekki o kojoj nam govori naš gost Hafiz Adnan Mrkonjić. Slijedi i drugi dio emisije. Hafize Bujru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa sallimu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ine wa ba'd poslije ove izolacije u kojoj se nalazi Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa svojim ashabima, poslije povratka u Meku, poslanik alaihi salam se vratio svom pozivu. Nastavio je da poziva ljude u islam. Ono što je specifično je da svaki vjernik mora da zna da će na putu vjere, na putu praktikovanja vjere biti izložen raznim iskušenjima. Kakav god njegov da moral bio – kako god onda se ponašao, kako god on lijepo da se ljudima obraćao, bit će uvijek napadan i biti izložen e, prijetnjama, nevoljama od strane njegovih neistomišljenika. Jer ljudi, makoliko god oni govorili da vjeruju u toleranciju i demokratiju u kojoj se neki zaklinju, u stvarnosti niko ne vjeruje u te stvari. I mi vidimo u većini slučajeva da kada na vlast dođe neka struja, da ona prvo što uradi pokaže netoleranciju, netrepeljivost prema svojim neistomišljenicima. I od toga nastaju razne diktature za koje pojedinci misli da su one opravdane. I da pojedinci kada dođu na vlast, ako su većina, imaju pravo da ubiju i da očiste zemlju od ostalih ljudi koji ne misle kao oni. Zato je čovečanstvo kroz svoju historiju bilo izloženo raznim genocidima i raznim zločinima koji su počinili pojedinci jer nisu dali drugim ljudima da drugi razmišljaju. Allah u Kur'anu Kerimu kaže la ikraha fi din. Nema prisile u vjeri. Nema prisile u vjeri. Zato nikada muslimane u istoriji nisu prisiljavali, prisiljeno ljude uvodili u vjeru. O tome svjedoče sve zemlje koje su muslimane zauzeli. Stanovici tih zemalja su ostali na svojoj vjeri, iako su muslimani njima vladali 500 godina. Španija nekad bila islamska zemlja. Muslimani su bili većina u njoj. Ali kada su je zauzeli kršćani, dogodilo se što se dogodilo, prisilno pokoštavanje. Mi smo se svjedoci na naš, u našim prostorima da su muslimani vladali 500 godina, ali niti su sušili manastire, niti su sušili crkve koje su tu bile, niti su prisilili stanovnike ovih prostora da prihvate islam. Ostali su ljudi sa svojom voljom, kao što jeste načel, načel, e, načel temelj islama, da svaki pojedinac ima pravo da bude ono što želi na ovom svijetu. Da praktikuje svoju vjeru za koju, koju je on odabrao. I nikoga nema pravo prisiliti da primi drugu vjeru. Mohamed A.S. je u Mehi bio izložen raznim torturama ne bi li promijenio svoje mišljenje i napustio e, vjeru u koju je pozivao. Kad se vratio u Meku, Mohamed A.S. se ponovo vratio svom pozivu, kao smo rekli ali Kurešije nisu imale više sabura. Jednostavno, Mohamed a.s. nije prestao da ih poziva. Pa su otišli njegovom Amidži Ebu Talibu i rekli mu Nek prestane tvoj bratić i neka skrati svoj jezik. Mi više ovo ne možemo izdržati. Jer Mohamed a.s. bi je odlazio na mjesta na kojim su se oni okupljali i tu ih pozivao. Mohamed a.s. nije sebi otvorio kancelariju i sjeo u njoj i na njoj napisao uh, organizacija koja poziva u islam. I čekao da mu neko pokusa na vrata, otvori vrata i da ga pita o islamu. Muhammed Aleyhi Selam je išao na mjesta gdje se ljudi nalazili. Išao je na, na najveća okuplarišta nevjednika. I tu učio Kur'an i tu ih pozivao u islam. I tako treba da bude poziv muslimana u svoju vjeru na lijep način da se ljudima dostavi riječ istine na mjestima gdje oni borave, a ne da ti boraviš. Mi smo dužni da idemo ljudima, a ne da čekamo ljude da nam dođu. Allah u Kuranike Rimu kaže Musi a.s. i njegovom bratu Harunu idheba ila firaune idite faraonu, vas dvojica. Idite faraonu. Nije rekao faraonu da ide Musa nego je rekao Musa'u koji je od pet najodobranijih poslanika kod Allaha i njegovom bratu Harunu koji je bio vjerovjesnik da idu faraonu koji je bio najveći zločinac na Dunjaluku i da ga pozovu islam. I tako radi pravi daje, pravi musliman. On odlazi ljudima i poziva ih u islam. I Mohamed Ali sam to radio. Zato su se korežije pobunile i rekle neka prestane više i neka skrati svoj jezik. Mi više ovo ne možemo trpiti. Ebu Talib je otišao sa skupinom Kurešija da razgovara sa poslanikom ali selam. Pa su mu rekli Kureši je, šta ti hoćeš od nas? Muhammed ali selam kaže, želim od vas da izgovorite samo jednu rečenicu. Jednu riječ da kažete. Sa tom riječu ćete vladati Arapima i ne Arapima. Čitavim svijetom. Samo izgovorite tu rečenicu. Kažu njemu, reč, samo jednu riječ. Kaže, samo jednu riječ. Kaže Abu Džehl, koji je bio u toj delegaciji, kaže reć, da rećemo sto riječi, samo više prestane. Šta treba da kažemo, nije problem. Kaže Muhammed A.S. recite La ilaha illallah. Nema Boga sam Allah. Kaže Abu Džehl, e, to ne može. Ta riječ ne može. Tu riječ ti nikad nećemo izgovoriti. Zar želiš da učiniš sve bogove jednim bogom. O Muhammed. Allah u tom momentu spusti prve ajete iz sure Sad o kojoj kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su Kurešije rekli poslaniku alaihi salam Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hada le šeion uđab kaže zar si bogove učinio jednim bogom to je doista čudna stvar kaže on talak al mele'u minhum enimšu wasbiru ala alihetikum i kaže ta delegacija ode ta odabrana skupina ljudi ode i reče svom narodu strpite se na svojim božanstvima nisu htjeli nevjednicu Mekke da izgovore riječi la ilaha illallah zašto nisu izgovorili te riječi Mohamed Ali Selama je tamo tražio od njih da izgovore iskreno te riječi. Nisu to uradili jer su znali i Ebu Džehl i svi ljudi koji su bili sa njim u toj delegaciji da kada izgovore te riječi znali su njihovo značenje da će morati da napuste robovanje svojim kipovima kojima su robovali. Da će morati da se samo dove Allaha, da samo od Allaha traže pomoću da se samo Allahom zaklinju, da samo kolju u ime Allaha, da se boje samo Allaha, da traže pomoć samo, samo od Allaha, da samo klanjaju Allahu i nikom drugom, da tavafe oko Kaabe samo ime Allaha, da budu poslušni samo Allahu i njegovom poslaniku. Oni su znali da se more odreći svi svojih lažnih božanstava. I zbog toga nisu izgovorili te riječi. Žalosno je da ne mali broj muslimana danas izgovara ove riječi, a ne zna njihovo značenje. Pa, iako izgovore te riječi, dovi neko drugo mimo Allaha, traži pomoć od nekakvih evlija, od nekakvih mrtvaca, od nekakvih e, ljudi koji su ukopani tu desetljecima, koji ne mogu pomoći sami sebi. Ali on misli da ako ubaci Marku i dvije, da taj mrtvac koji ne zna uopšte da, da, da si ti tu kod njega, da, ćeš mu, da će ti on pomoći. Ljudi ponižavaju svoje razume takvim postupcima. Osoba koja smatra da može mrtva osoba pomoći je kao osoba koja se utapa u rijeku i vidim čovjeka koji se utopio do njega i kaže mu da spasi me. Pa taj da se mogu spasiti, spasio bi sebe. On je utopljenik. Umro, gotovo. Ne postoje nikakvi dobri ljudi koji znaju da se nešto događa danas na ovom svijetu. Ko umre, on više ne zna ništa što se posle njega na Dunjaloku događa. Mrtvac je u pravom smislu riječi mrtvac. On ne zna ništa. Čak Muhammed Ali Isalamo ne zna što se događa danas. Ono s čim je Allah počastio Muhammed Ali Isalam jeste da samo čuje selam koji mu neko nazove od njegovih sljedbenika ništa više. Tako da kada bi dovio Muhammed a.s. otišao na njegovu kabur u Medinu i tamo tražio od Muhammed a.s. da ti ne pomogne, on ti ne mogu pomoći. Jer on ne zna šta se događa. A kamo li da zna neko drugi od njegovih sljedbenika koji je kao dobar čovjek i on, zbog, ako mu platiš Marku dvije, besplatno ne može. Besplatno neće. Jer će on, taj mrtvac, posle sebe da uzme kuću ona kad ti odeš i pokupi pare, ona, jer on je živ, džaber ti ne može pomoći, moraš nešto platiti. Draga moja braćo i sestre, ovo je u islamu strogo zabranjeno. I ako čovjek smatra da mu neko mimo Allaha može pomoći, ima to uvjerenje, to uvjerenje je toliko opasno da on po većini mišljenja, većina islamskog činjaka izlazi iz islama možeš dobiti samo Allah i tražiti pomoć samo od Allaha i on nije od kog drugog. Ako smataš da na ovom svijetu postoji bilo ko drugi mimo Allaha, pa makar i Muhammed Ali Isaram, da ti može pomoći u tvojoj nevolji, sa tim uvjerenjem ti narušavaš značenje riječi La ilaha illallah. Pa ste riječi La ilaha illallah, nema Boga sam Allaha. Što znači da Allah Bog? To znači da je Allah jedini kome se mi klanjamo, jedini koga mi dovimo, jedini od koga pomoć stražimo, jedini kojima može pomoći nevolje otkloniti, to je samo Allah i niko drugi. Niko drugi. To su znali Jebu Džehl i ova delegacija koja je bila sa njim tu kod poslanika alaih salam. Zato nisu htjeli da jezikom samo kažu la ilaha illallah. Jer su znali šta će se dogoditi ako te riječi izgovore. I odbili su ta izgovore te riječi. Dok kažem, nažalost, veliki broj muslimana danas izgovori riječi, a ne znaju značenje tih riječi. Ne znaju šta, šta poslije toga slijedi. Zato svaki musliman treba da se preispita da ono što je Allahovo da Allahu, a ono što je pravo ljudi da ljudima, a ono što je pravo mrtvaca da mrtvacima. Mrtvac ima kod nas pravo da ga posjetimo na kaburu, da dovimo Allaha za njega, da mu Allah oprosti, da, mu, da ga uvede u džennet, da ga sačuva od džennema. To je ono što mi možemo raditi za njega. Muhammed Ali Salam kaže, kada čovjek umre, njegova dela se prekinu osim u tri situacije. I kaže, prva situacija je znanje koje je podučio neko drugog, pa se to znanje proširilo. To znanje mu donazi kao sadaka na njegova dobra djela. sadaka koja je trajna. Napravio si školu, bolnicu, džamiju, put ljudima. To je trajna sadaka. Sve dok ljudi koriste to tvoje dobro djelo, tebi taj sevap dolazi. I kaže, dobro dijete koje dovi za svog roditelja. Znači, hoćeš da pomogneš nekom mrtvom. Ovo su ti, ti načini. Udijeli nešto za njega. Napravi trajnu sadaku napravi izvor vode, napravi određenu stvar koja koristi društvu, od koje će imati svi ljudi koristi. Sve dok neko se napije vode sa šadrvana koje si ti napravio, tvom ocu ili majici, kome si namijenio to dobro djelo, idu se vapi. Ako si napravio nekakvu ambulantu, dok se ljudi liječe, tebi idu se vapi. I ako si napravio džamiju, dok ljudi u njoj klanjaju, tebi idu se vapi. Dovi za svog oca. Mohamed Ali sam ti kaže ne možeš mu pomoći osim na jedan od tri načina. Dovi za njega. Uputi dovu za njega. Podigni ruke Allahu i zamoli Allaha da oprosti tvom ocu i tvojom majici. Ako se radi o živim ljudima, daj mu njegovo pravo. Pomozi ga. Posjeti ga. E, budi uz njega kad mu je potrebno i tako dalje. Znači, to, to je tvoje njegovo pravo da kao komšije, kao, kao prijatelja, kao brata u vjeri. Ali ono što je Allahovo, nemoj davati ljudima nemoj tražiti pomoć od nekoga mimo Allaha nego direktno traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala nemoj se potpomagati nekim mimo Allaha nemoj misliti da postoji ikona Donjaluku koji je sveti ili nekakav dobri čovjek nema takvih ljudi i ako ima mi ne znamo ko su oni ali da dođe insan za sebe kaže ja sam Allahove vlija a kako si ti sasno da si ti Allahove vlija Kojim načinom? Došlo ti pismo? Potvrda? Objava? Oda, kako si saznao da se Allahu vevlija? Da li postoji Allahu vevlija na njalku? Postoji. To mi ne negiramo. Postoje dobri ljudi, postoje, ali mi ne znamo ko su ti ljudi. Jer ne znamo način kako da saznamo ko je Evlija, ko nije Evlija. Dođe neko kaže ja sam Evlija i to je to, jel? To je dokaz da ne Evlija. To je igranje i smijavanje sa našom vjerom. Zato nemoj misliti da postoje kakvi dobri ljudi koji za sebe kažu su dobri ljudi. To su većinom ljudi koji nemaju veze sa tim da su dobri. Zato moli Allaha direktno kao što to radi Muhammed A.S. Be, nije potrebno niti da platiš ni Marku ni dvije. Imaš problem na ruke. Iskreno srcem samo. U Uputi dovu Allah subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala će ti ako Bog da uh, usrati tvoju, tvoju dovu odazvati se. Ali ako ga budeš dovio preko nekoga, bio on mrtvac ili bio on živ, to je put kojim nikada neće tvoja dobiti usrešana. Jer Allah ne voli da neko, nekom stvorenju, bilo on živo ili mrtvo, da nešto što pripada Allahu subhanahu ta'ala. Zato kažem Kurešije ovdje, u ovom događaju, nisu htjele da samo jezikom izgovore riječi La ilaha illallah. Jer su znali da moraju napustiti robovanje kipovima, pomaganje njima i klanje u, u njihovo ime, do, do, dova koja je bio upućena njima mora prestati tako dalje. On su bili svjesni tih riječi. Zato insan koji izgovori riječi la ilaha illallah mora da nauči šta te riječi znači i da živi po njima i da ne krši ugovor među sebe i svog gospodara Allaha subhanahu wa wa ta'ala e, kada je izgovorio te riječi la ilaha illa Allah Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže u židostanom hadisu ko kaže la ilaha illa Allah ući će u džennet to su strašno jake riječi koje kod Allaha subhanahu wa ta'ala su najbolji zikr koji postane do njaluku Musa alaihi sallam kaže Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu dragi daj mi zikr daj mi dovu kojim ću te veličati a daj mi dovu koju nisi dao nikom drugom mimo, mimo mene. Kaže mu Allah, o Musa, reci la ilaha illallah. Kaže Musa, Allahu, gospodar moj, svi tvoji robovi govore ovaj zikr. Kaže Musa, aleyhi salam, kaže mu Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže Musa, o Musa, kada bi se la ilaha illallah stavile na jednu stranu vagi, a zemlja i nebesa, sedam zemalja sedam nebesa na drugu stranu vagi, prevagnilo bi la ilaha illallah koliko su teške te riječi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah je uputio svog odobranog poslanika Musa alaih salam da ovako ga veliča ovim riječima. I to je najbolji zikr. Najbolji način da veliča svog gospodara je da kažeš La ilaha illallah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri.